runājot par vārdu. Šodien es gribēju vienkārši uztaisīt tādu bībeles studiju. Labi? Tēma ir tāds jautājums, kas ir sekta? <laughs> Sekta. Sektanti. Um, ilgu laiku šitas manā sirdī vārījās. <laughs> ilgu laiku man, manā sirdī, nu, es baigi daudz par šo es domāju. Un, un, un, un. Ziniet, es, es jums atzīšos tajā, ka tas sākās tad, kad uh, no jauniešu vecākiem, um, jauniešiem, nu, tie, kas nāca uz Connected uz, uz jauniešu vakariem mums piekdienās, viņu vecāki, atsevišķi jauniešu vecāki sāk teikt par nu, saviem bērniem, ka tā ir sekta un tur tu neej. Nu, uh, būtībā šeit, kas notiek 11. mārtiņa zālē eh, un jauniešiem piekdienā, tā ir sekta. Nē. Un es, es, tā, es tā domāju, un es uzreiz tā eh, diezgan daudz sāku meklēt internetā, nu, vispār izstudēt, kas tad ir sekta. Nu, un tā kā man nu, uzmanība pievērst tā kā trijām, bija tāda dokumentāla filma, ko es noskatījos par tādām trijām uh, vēsturiski lielām tādām, nu, lieliem tādām traģēdijām būtībā, kas, kas būtībā, jā, kas bija sektas un kas viņas, nu, viņi, viņi, viņi vienkārši darbojās. Un tad es izcēlu kopumā ir uh, piecas tādas uh, lietas, ko viņi darīja, uh, kas tā kā, ar ko, nu, īstenībā tās visas viņiem bija vienoti, ja? kaut kādā jomā viņi bija vienoti. Un es gribētu vienkārši Um, bet tas, kāpēc es dalos, nav tāpēc, ka, uh, lai attaisnotos vai aizstāvētu uh, mūsu draudzi, nu, cilvēku priekšā, es zinu, ka tiek nofilmēts, es zinu, ka nu, iespējams kāds skatīsies, un īstenībā mums daudzi skatās, tas īstenībā Paldies, Mārpa, tavu kalpošanu, jo īstenībā cilvēki mums draudzēja daudz vairāk nekā tagad te, jo daudzi man ir nākuši un teikuši, viņi daudzi seko, un tas ir brīnišķīgs veids, kā mēs varam aizsniegt šo pilsētu, jo viņam nav jābūt šeit, jo daudz cilvēku baidās atnāk, viņiem ir tā baidās, kad viņi tūlīt sasies kaut kur un kutinās, kamēr viņam jāno, jāatzīst, ka tā ir viņa draudze, es nezinu, nu kaut kāda paranoja cilvēkiem ir, ja. Bet uh, viņi tāpēc viņi noskatās, viņiem iespēja redzēt, kā tad ir atmosfēra šeit, ko tad mēs šeit daram. Nav nekas, ko slēp mums. Un, un tas nav tāpēc, kāpēc es šo bīvelu studiju. Un es zināju, ka man šodien būs jādalās ar vārdu. Man visu laiku, nu, es nevarēju izmēst no galvas, ka šo padalīties. Ja? Un tas nav tāpēc, ka jūs tā kā aizstāvēt mūsu draudzi. Ziniet, man nav, mums nav jāaizstāv mūsu draudzi. Dievs viņu ir sācis. Un ja Dievs viņu ir sācis, viņi pastāvēs. Ja Dievs viņu nav sācis, tad viņi izjuks. Pēc kādu laiku viņi nebūs. Saprotat? Un mums nav par to jāuztraucās. Viss, kas, mums, kas tev, kristiet, ir jādara, jāmeklē Dievs individuāli. Un ja Dievs tev šajā brīdī šeit ir ielicis, tas nenozīmē, ka mēs vienīgā ejam uz debesīm, ka šī ir vienīgā patiesība. Ja vienkārši Dievs tev ielicis šajā ģimenē, tāpat kā es piedzimu upīšu ģimenē, ja, tas ir, nu, tas ir, tā tas vienkārši ir. Dievs tev šajā laikā ielicis. Iespējams, Dievs tev ved uz kādu citu draudz, iespējams, viņš tev ved uz citurien, iespējams, tu jūties citur, nu, kā mājās. Tad, tad pakļaujies, paļaujies uz svēto garu lūdz, un vienkārši nu, tas tādā veidā, ka nav, nav jābūt tādu, tikai tie, kas esam Dievu mājas, ja tikai mēs esam debesīs, un nezinu, mēs esam patiesi un pareizi. Tā nav. Un, un es gribētu vienkārši sludināt, tāpēc, ka es gribētu, mēs atvērtu Mateja evaņģēlī 24. nodaļu. Kāpēc es gribu dalīties? Man ļoti sirdī ir iedot jums draudze, cilvēki šeit iedot jums tādas praktiskas lietas, kas man vienmēr ir palīdzējuši, tie tādi tā kā zobeni jums iedot, ja, ar ko jums cīnīties. Un, Uh, nu, varbūt jūs jau to zinat un, un lietojat, bet vienkārši varbūt, ja jūs nezināt, tad es vienkārši gribu padalīties, iedot jums kādu ieroci garīgu, ja, ar ko jūs tā kā varēsiet nu, saprast, atšķirt, uh, palīdzēs jums nu, izvairīties. Un no kā izvairīties? Un Mata evaņģēlē 24. nodaļa, 4. pāns – Un īstenībā 24. nodaļā ir četrās vietās, veselās četrās vietās, kur Jēzus saka par šo lietu, un tā ir pievilšana. Ja? Nu, tad ceturtais pāns ir, un Jēzus atbildēja un tiem sacīja, pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Es īstenībā izlasīšu no pirmā panta, ja? no 24. nodaļa, no 1. līdz 4. pantam es izlasīšu, un tas ir, tad jūs sapratīsiet, ko viņš saka tieši. Un izgājis no tempļa, Jēzus aizgāja, tad viņa mācekļi piegāja pie viņa, lai rādītu viņam tempļa celtnes. Bet Jēzus atbildēja tiem un sacīja, vai jūs to visu neredzat? Patiesi es jums saku, šeit akmens uz akmens nepaliks, kas netiks nopostīts. Un viņam uz eļas kalna sēžot, mācekļi piegāja pie viņas atsevišķi un sacīja, saki mums, kad šīs lietas notiks un kāda būs tavas atnākšanas un pastarā laika zīme. Ja? Tiek uzdots jautājums, kāds ir Kāpēc, kā mēs varēsim pateikt? Nu, un šeit 24. un 25. nodaļa Jēzus stāsta par pēdējiem laikiem. Tā ir pēdējo laiku sadaļa. Nu, par, par laiku, kad Jēzus nāks otro reizi. Jēzus nāks otro reizi, draudz. Viņš nāk un uz to tas viss šī pasaule virzās. Visi notikumi virzās uz to, uz otro Jēzus Kristus atnākšanu. Un Jēzus vairs nenāks otro reizi kā bēbītis, kā mazulītis, ko uci, cuci mēs varam dziedāt kā dziesmas, bet viņš nāks kā valdnieks un kā soģis, kā tiesnesis. Un viņš nāks pēc savas līgavas, kas esam mēs, kas esam viņa draudz. Ja? Bet, uh, un viņš nāk, viņš runā par tiem pēdējiem laikam, viņš, un pirmā lieta, ar ko viņš vispār sāk, tad, tad visa, šī, visa šī nodaļa ar sākās ar ko? Ka Jēzus saka, pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Piektais pāns. Jo tad nu daudzi nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus, un tie pievils daudzus. Tas ir piektais pāns, ja? un tad ir 11. pāns šajā pašā nodaļā. Un daudzi viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils. Atkal pievils. Un 24. pāns. Jo uzstāsies viltus Kristus, Kristi un viltus praviešu un darīs lielas zīmes un brīnums, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos. To Jēzus saka, pievilt. Tas vārds pievilt ir aizvest no patiesības. Aizvest no patiesības. Un tas vārds pievilt iekļauj sevī viltu, iekļauj sevī, um, nu jā, viltu būtī, būtībā nevis pateikt, es esmu sātans un es, tev, es esmu viltus pravietis un es tev vedu prom. Bet to darīt Dieva vārdā, darīt to gaismas vārdā, darīt to, nu tā, it kā tas būtu Dievs. Jo īpaši šeit, ja es saku viltus pravieši. Pravietis būtībā ir cilvēks, kas runā Dieva vārdā. Ja? Un, teiksim, tas ir tas, kas ir tas, tas konteksts par to. Un, redziet, četras reizes, četrās vietās ir, ir, ir, ir viņš saka uzreiz, viņš saka pievilšana. Nāks cilvēki un teiks kādas lietas, teiks kādas patiesības vai, vai nu, sagrozītas, vai viņš to nesaka, viņš vienkārši saka, teiks kādas lietas, kas pievils, kas aizvadīs no patiesības. Es gribētu jums, tā, ir tāds stāsts Bībelē, atcerieties par to pravietu, to dievu vīru, kurš bija um, Balaks, man liekas, viņu sauc. Es tā vienkārši iestarpināšu. Viņš bija tas, kur tas ķēniņš, viens no ķēniem nāca, lai lūgt, lai viņš aiziet un norlādē Izraēla tautu. Tas ir 4. mūsu grāmatā, šis stāsts ir pierakstīts, nu, man liekas, 29. nodaļas sākot. Šis ķēniņš, kas ir pagāns, uh, Viņš nāk un viņš šak pie šī dieva vīra, viņam ir noteikti, viņš nāca pie viņa, tāpēc, ka tam dieva vīram bija kaut kāda, nu, atpazīstamība par to, ka viņš dara lielas dieva lietas. Nu, viņš ir pravietis, viņš runā dievas lietas. Viņš nāk pie viņš šak atnāca nolādē Izraēlu tautu. Un tur interesanti, ka uh, tas jums tev kā kristieti izlas to stāstu, jo tas ir ļoti spēcīgi to, ka nevar tev nolādēt, ja Dievs tevi svētīs. Nevar, jo tas, tas, tas Dieva īrs, tas pravietis, kā saka, nu viņš bija viltus pravietis, bet viņš nāca – Un viņš mēģināja nolādēt, bet tik līdz, kā viņš attaisīja mutu, tā svētība iznāca ārā. Viņš vienkārši, viņš domāja, viņš tūlīt lādēs, bet lē, iznāca svētība. Saprāt? Vienkārši tas ir tas, kas ir, nu, ja Dievs tevi ir svētījis, Dievs pats to teicis, ja Dievs tevi svētījis, netur, ja Dievs kādi svētījis, netur to pa nesvēt. Vienkārši nav iespējams. Viss. Dievs saka, uz ko es tur labu prātu, uz to man ir labs prāts. Viss. Un tāpēc viņš saka, viņi mēģina nolādēt, un, un, un interesanti, kad Jāņa atklāsums grāmatā. Es jums tūlīt izlasīšu, viņu, jums tur nav jātar, vienkārši varat atzīmēt, ja jūs pierakstat Jāņa atklāsums grāmatā. Es tūlīt atradīšu. Tūlīt. Jā. Jā, jāklāsums grāmatā, pirm, otrajā nodaļā būtībā ir tā, ka Jēzus stāsta par pēdējo laiku, nu, pat, pat nevis pēdējo laiku, bet par draudz eņģeļiem, septiņi viņi kopā ir, viņš šak viņiem, nu, tā kā, viņš, uz, viņš konkrēti uzrunā draudzes, ja, teiksim, viņš šak, viņš šaka, Pērgams draudzē, viņš šaka, 14. No, nu, otrā nodaļa 14. pants, bet tas vien man ir pret tevi, ka tev tur ir daži balāma mācības turētāji, kas mācīja balaku celt apgrēcību Izraēla bērnu vidū, ēst elku upurs un piekot netiklību. Ir kā tāda neitrāla vieta, bet tas, jā, tas uh, uh, balams bija tas pravietis un balaks bija tas ķēniņš. Un interesanti, kad ieskatās šajā stāstā, uh, bija tā, ka viņš mēģināja nolādēt Izraēlu tautu, nesanāca, visu laiku tikai svētība. Un tad caur šito pantu, ko Jēzus uzsaka, kad Balaks, ne, bet Balams mācīja Balaku, kas mācīja Balaku celt apgrēcību Izraēlu bērnu vidū to jūs paši izvērtējat, vai jūs pieņemat šo vai nē, bet viņš saka tā, ja paskatās Izraēla tauta, viņa atkrit no Dievu kas bija izgājusi tuksnesī, viņi sekoja Dievam, bet viņi vēlāk atkrita no, no, no Dieva. Kāpēc? Tāpēc, ka Izraēla tauta vidū ienāca kompromiss, tas ir, viņiem bija stingri noteikts neprecies ar nevienu, kas ir no pagāna tautas, neprecies, atdalies no tā. Viņš saka, bet ienāca viņu vidū dzīvoja tauta, kas, atcerieties, viņi pievīla Izraēla tautu, viņi pateica, ka viņi no tālas zemes, Ah, pēc tam atnāca, izrādās, viņi bija tur pat, un tad viņiem bija noslēgts līgums, ko viņi vairs nevarēja laust, un tad viņi pieņēma viņus kā malkas skaldītājs. Bet tajā vidū Balaks, kas bija ķēniņš, viņš aizgāja, viņš sāk mācīt, lai tā tauta sāk mācīt Izraēla tautas pamazām, pielūgt elkus, pamazām, neklausīt, pamazām nepaklausīt Dievam, pamazām. Un tas ir, viņu vidū viņš sāk vienkārši mācīt, un ar laiku tauta aizgāja. Saprotat? Ar laiku. Tāpēc arī pievilšana nenotiek vienā dienā pievilšana nenotiek vienā dienā. Tā ir pamazām, lēnām, dota sagrozīt patiesību, dota, kas uzreiz tev varbūt tajā brīdī neliekās, o, tie ir mēlēs, nedrīkst viņus pieņemt, ja? bet brīžiem vienkārši liekas. Un, un tāpēc vien, pa, runājot par sektām, es gribētu šodien iziesim caur tām dažām lietām. Uh, un es gribu, lai jums ir šī šīs patiesības, ko es lietoju savā, savā dzīvē, un man tas ir palīdzējis atšķirt, ja, atšķirt uh, patieso un nepatiesā, un tāpēc gribētu arī padalīties un konkrēti runāt par sektām. Ja, lai jūs neviens nepievilt, ja es teicu, lai jūs neviens nepievilt. Um, man ļoti patīk, gribētu nolasīt uh, vienā mājaslapā, viens draudzes mājaslapā bija definīcija, nu, tā kā par sektu ir, ir, ir daudz un plaši rakstīts par sektām. Daudz un plaši rakstīts, nu, par kas tas tāds ir, kas un kā. Un, un, un, Bet viena draudz uzrakstīja tādu interesantu lietu. Nu, te, te arī varēs būtībā redzēt to pamata uh, patiesību. Tradicionālās sektas definīcija ir no vairākuma ašķēlēs mazākums. Piemēram, kristietība tās pirmsākumos tika uzskatīta par jūdaisma sektu, uh, un apustulu Pāvulu sauc par nāceriešu sektas vadoni. Taču kādu laiku atpakaļ dzirdēju citu definīciju, kas kristietības kontekstā šķiet daudz atbilstošāk. Sekta ir viss, kas kaut ko pieliek klāt bībelē vai noņem no tās nost. Sekta nav draudze, kuras mācība atšķiras no tradicionālām dogmām. Sekta ir draudze, kuras mācība pašos pamatos atšķiras no bībeles. Labs kritērijs, pēc kura noteikt, vai kāda konkrēta kustība ir sekta vai nav, ir paskatīties, uz ko tā liek galveno uzsvaru savā mācībā. Uz saviem žurnāliem, savu bībeles tulkojumu, savu atklāsumu, kas ir jālas starp rindām, jo melns uz balta tā bībelē nav lasāma, nu tā atklāsuma, ja, un tam līdzīgi. Vai es pašu, vai arī, teiksim, vai arī, nu, paskatoties viņš saka, vai arī likt uz, uz ko viņiem likt tā uzsvars, vai nu uz tām viņa lietām, tātad kaut kādiem žurnāliem vai bībeles tulkojumiem vai kaut kādu savu atklāsumu, vai arī tā viņa patiesības, ko viņa liek savu pamato, savu uh, draudzi, ir vai likt uz paša bībeli. Aicinot jebkuru pašu pārliecināties par to, kas rakstīts Dieva vārdā. Ja tātad uh, pirmā, pirmā lieta, kas, uh, ko es gribētu izteikt, ir um, sektas – ir bijuši, un, teiksim, izstudēja to pagātni, un ir bijis tā, ka viņiem visiem ir bijis viens izteikts līderis. Ja? Viens izteikts līderis. Um, pirmā Timotē vēstules gribētu, ka mēs varētu atvērt. Un šis tas ir tas, no kā kristiet tev ir jā, jāizvairās. Pirmā Timotēja otrā nodaļa, piektais pāns. Pirmā, otra, nu jā, pirmā vēstule Timotejam, otrā nodaļa, piektais pāns. Būs vēl? Izlasīsim kopā to raksturvietu. Varbūt varam kopā? 3, 4, jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Cilvēks Kristus Jēzus. Um, izteikt viens līderis. Tad ir tas jautājums uzreiz, pretjautājums uzreiz, kā, nu tad jau nevajag vadītājs, nevajag līderi, nevajag mācītāji. Nē, pēc Dieva vārda tas tā ir, Dievs to pats tā iekārtojas, ka cits viņš saka, viņš ir aicinājis būt par mācītājiem, evaņģēlistiem, skolotājiem, ganiem, viņš to aicinājis, viņš iecēls ar arī kārtību, draudzē, vadību, ja? bet uh, kur, kur paliek, kur aiziet tas viss šķērsām ir, kad viens izteicis līderis, uh, kurš, uh, tiek ar laiku, varbūt neuzreiz, bet ar laiku tiek pielūgts un uzskatīts pat pa Dievu kārtā. Viņš tiek paaugstināts pa visiem augstāk, un viņu cilvēku uztver kā tādu, wow, nu, ka viņš ienāk, ja cilvēku uzreiz reaģē savādāk, ja uzreiz liekas, viņam vajag, o, uzreiz tur nu, pilnībā tur, jā, notīrīt visu krēslu, viņam, nu, viņš pilnībā cilvēks tiek uztverts un nu, uzcelts par, uh, par lielo Dieva vīru. Uzmanieties, draudz, uzmanieties. Jo krusta priekšā vienmēr atceries, vienmēr atceries, ka ir Dieva aicinājums, tā ir viena lieta, bet cilvēks, kā mēs, ik viens, gan es, gan tu, mēs esam vienā līmenī. Neviens nav augstāks, neviens nav zemāks. Ja? Ne, neviens nav labāks, neviens nav sliktāks. Mēs esam vienā līmenī, saprotat? Un uzmanies pielūgt kādu, citu izņemot Dievu. Uzmanies pielūk kādu citu, uzmanies likt paļāvību uz kādu citu. Tas ir tādā jomā, ka tu viss, ko viņš saka, viss, ko viņš dara, tas ir Dievs. Pasties kāds Dieva spēks. Paskaties kāds svaidījums. Uzmanieties. Jo tā ir tāda tā, ka mistērijas interesē, man, man vienmēr tā, paskatoties ļoti daudz cilvēku, arī manā dzīvē ir nākuši pie manīm un ir teikuši, wow, nu, nu kaut kādā lietā grib paaugstināt. Es saku, beidzat, nevajag, nevajag, tas nav vajadzīgs, jo kāpēc, tāpēc, ka es esmu arī cilvēks. Un jo vairāk jūs uz manīm liksiet paļāvību, jo sāpinātāk vairāk jūs būsiet pēc tam. Sapratāt? Kad, kad ja, ja tu liec cerību, oh, tas ir tas cilvēks, tas ir tas cilvēks, pie kā es varu iet, lai dzirdētu no Dieva, pie kā es varu iet, lai es saņemtu no Dieva. Šeit rakstīts Timotē vēstulē, kad ir viens starpnieks starp tevi un Dievu, un tas ir Jēzus Kristus. Ir viens starpnieks. Ir starp tevi un Dievu ir Jēzus Kristus. Viņš ir priesters, viņš ir tav, tav, tava galva, saprotat? Un viņš ir vienīgais, kurš to cienīgs tāds būt, jo viņš ir perfekts. Ja tu skatīsies uz cilvēkiem, ir kā, tā, kā tāda ilūzija cilvēkiem uznāk pāri, viņi redz viņu, wow, viņš ir svēts. Wow, nu, nu, kaut kāda nav, ne, esat ievērojuši, kad liekas, ka uznāk tā kā kaut kāds brīlis priekšā vai kaut kāda tā kā migla, kad cilvēki vienkārši saka, wow, viņš ir tiešām svēts. Bet ja tu paskaties dziļāk, ja tev būtu iespēja ieskatīties viņa mājās vai viņa, viņa istabā, ko viņš dara pēc tam, kad viņš nav draudzē, ko, ko tu redzētu? Vai tu redzētu to pašu? Visticamāk, ka nē. Jo redziet, jūsu priekšā, cilvēku priekšā cilvēks, jebkurš var uz, uz, uz nu, izlikties un o, izdarīties par visu svētāko esam. Vai ne? Bet kas notiek sirdī? Un Dievs ir sirds pazinējis. Tāpēc nekad nepielūdz cilvēku. Nekad nepielūdz cilvēku. Nekad nepaukstina. Un tad beigās, jo ziniet, kur tas paliek? Ar laiku pazūd, kad, ja tu sāc, ja, ja cilvēks sākā, nu tā kā oh, tas ir tas mācītājs, tas ir tas bīskaps, apustulis. Nu, sāk šos tituls saukt, ja? Tad pēc kāda laika paliek tā, ka viņš jau var pilnīgi sludināt ārpus vispār Bībeles un cilvēku, wow, jā, bet tas taču ir viņš, kas sludina, tas taču ir viņš. Tāpēc arī ir tā, ka ļoti bieži es redzēju, arī es arī no, nu, no nu, padās bija tā, ka ir viena tāda traka dokumentāla filma par vienu sludinātāju Amerikā, kurš bija ļoti, ļoti populārs. Eh, ja, tev, ja tu neesi stiprs ticībā, to filmu es tev neiesaku skatīties, bet ja tu esi stiprs ticībā, tu vari viņu noskatīties. Es arī tagad neteikšu viņas tās filmas nosaukumu, bet viņi ir tīri dokumentā filma par vienu mācītāju. Un, un eh, es viņu noskatījos, es biju vienkārši šokā. Un viņš bija būtībā tā, ka viņš bija liels evaņģēlists, ļoti populārs evaņģēlists Amerikā pa visu, pa visu Ameriku sludināja, braukāja. Bet pats viņš bija atzinās vienkārši, ka viņš vispār no tā neko viņš nav piedzimis no augšu, viņam ir pilnīgi, un viņš visu laiku teātra spēlē, viņš to atzinās. Un viņš bija pieaicinājis vienkārši no Hollywoods filmētājs, viņš bija uztaisījis, tā, ka noslēps tos Hollywoods filmētājs, viņš bija aizliedzis viņiem tiem filmētājiem tur pīpēt un uzvesties nekristīgi, nu tā it kā, ja? viņš saka, es jums parādīšu, kā tas viss notiek. Un viņš bija brauc pa tām tēlšu evanģelizācijām un sludinājis un draudžu sajietiem un, Un viņš bija braucis, viņš saka, es jums parādīšu, kā vajag naudu izkrāpt, un es jums parādīšu, kā to. Un, kad to skaties, tev vienkārši māti ceļā stāvis. Un redziet, kā tur bija, ka tie cilvēki bējās, ka tas bija tas vārds, tas ir tas lielais evaņģēlists. Tas ir tas lielais dievvīrs, bet neviens neuzdrīkstējās pārbaudīt. Neviens neuzdrošinās, viņi vienkārši pieņem, tas ir dievs runā. Draudz uzmanaties. Tev ir tiesības un pilnīgs, pilnīgi, tu drīksti to darīt, cilvēki, kristiet, pārbaud Dievu vārdā. Un tas, kas tiek sludināts, nekad netaisa mut vaļā, lai tik tev liek, lai tik tev liek, tu pārbaudi savā sirdī. Tu prasi Dievs lūdzu atklāji, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Ja kaut kas nav, kā, kā, kā, nu nav rakstīts šeit, kāpēc tu to sludini? Ja? Tāpēc arī, teiksim, bija tā draudz, berējas draudz, kas arī tāpat darīja. Viņi, viņi vienkārši visu, ko Pāvils, kas nāca pie viņiem, Pāvils, jo, kas ir, liekas, nu, viņš sarakstīs tās vēstos. Protams, ka viņi vajag pieņemt un viņš, ko viņš sludināt, teikt, amen, jā, bet viņi arī nē, Pāvils, Paldies, ko tu pastāstīji, mēs pārbaudīsim viņu. Visu laiku Bībelē skatīja rakstos, vai tas tā ir, vai tas tā ir. Tas ir ļoti svarīgi. Ja? Jo, un tas, nu, tas mācīt, tas, tas, cil, tas sludinātājs, viņš to darīja mēķi, lai viņš, saka, krist, viņš to darīja, to filmu, viņš, viņš padzinās tajā mēķi, viņš saka, cik kristieši ir lē, lētcīgi. Lētcīgi. Viņš saka, cik daudzi cilvēki ā, paši nepārbauda, paši neseko Dievam ļauj, lai cits viņus vada. Un tad jebkurš var piesaisties pie tavas ticības stūrs un stūrēt. Neder tā. Esi pārliecināts ar to, ka Dievs ir tev, ar tevi vienmēr. Esi pārliecināts, ka viņš dzird tavas lūkšanas. Esi pārliecināts, ka viņš var tev vadīt. Es vienkārši pārliecināts, es paļaujies uz Dievu. Un Dievs tev vadīs. Tas nenozīmē, ka, piemēram, arī viens pēc arī nesēža tagad dievkalpamā. Ko viņš tur sludina? Paga, paga brīvi, es, es brīvs, bet nekad, saprotat, nekad neņem to, nekad nepaukstin cilvēku. Tas ir tas pirmais pamat, nekad nepaukstin cilvēku. Labi, 30 gadu laikā ir bijuši lieli kalpotāji. Esat dzirdējuši vārdi visādi dzirdēt, vai ne? kas ir Latvijā arī bijuši, un, un es vēl projām satiekos ar kristiešiem, un, o, oh, tas un tas mācītājs, wow! O, oh, es saku, tu zini, kas ar viņu tagad notic? Tu zini, ka viņš ir pārkāps laulību. Tu zini, ka viņš ir uh, viņš pilnībā aizgājis pilnīgā sviestā, ka viņi tur tiesājās par nodokļu nemaksāšanu, par izkrāptām naudām. Tu zini, ka, zini, ka tas notiek. Nē, bet viņš taču ir lielais dievs svaidītais vīrs. Un es esmu redzējis to, es ievēros, ka tā tendence ir tāda, ka tik līdz cilvēks sāk paaugstināt, o, oh, tas ir tas dieva vīrs, tā tūlīt nāk krišana. Jo ļoti reti ir Dieva vīri, kas ir pazemīgi un kas spēja pieņemt, nu, kas pasaka, draudze, nepielūdziet mani, o, nepielūdziet mani, nekad nedariet to. Nekad nedariet to. Bet, kad cilvēks sāk, ir, ir lasījis vairāk mācītājs, tā kā dzīves stāsts un biogrāfijas, ka viņi arī pēc kādu laiku, jā, es esmu pravietis, jā, es esmu Dieva vīrs, es esmu Eli, Elija, jā, tā vispār unikāli, cik daudz sevi pasludināšu par Eliju. Ja, jo zinām, ka Elija nāks pirms Jēzus otrās atnākšanas, kā, nu, būt, burtiski cilvēki. Cilvēki izskatā viņš būs, viņš būs kā Elija, ja? Elija garā, viņš kalpos, jo sagatavos ceļu Jēzus atnākšanai. Cilvēki ir cik reizi jau bijuši mācīgi, ka es pasludināšu sev par Eliju, tas nozīmē, ka tūlīt nāk Jēzus, ja? es esmu tas, ja? O, uzmanieties. Ja? Izteikts viens līderis – Otra lieta, kas ir um, sektām ir ļoti tipiska. Nē, pie, pie līderiem uh, es gribu pateikt, ka Dievs ieceļ tos, bet viņiem pamatā uh, līderiem, kas tiek uzlikts, ir īstenībā tas, kā to redzēt, ir, ir, uh, ir jābūt pazemībai un trau, caurspīdīgumam. Ja? Nedrīkst būt noslēpumainība. Ja? Jābūt cilvēkam caurspīdējumam, bet viņš arī, ne, tas nenozīmē, ka viņš būs, nu ir tā, daudz cilvēku gāja no līderiem, ka viņš ir tāds, maigu balstiņi runājās, nekad nelamājās. Nu, tas nenozīmē, ja ir cilvēks kā cilvēks, bet saskatīt vajag to svaidījumu, to, ko, nu, ne svaidījumu, bet to Dievu aicinājumu. Jums to var saskatīt, vai Dievs ir aicinājis vai nav. Būtība, kā to var saskatīt, ka tu pārbaudi savā sirdī, vai tas nes tavu savu, vai, vai tas nes auguļus, vai, vai tu redz to, ka tavu dzīve mainās, un tavu mainās dzīve nevis, ka to cilvēku tu pielūdz, vai, o, ka tas ir, bet tev mainās dzīve to, ka tu tuvāk Dievam tiec, ka tevi vada un velk tuvāk Dievam. Ja? Tev gribās būt pie Dieva, tev, tev gribās, tas cilvēks nekad neteiks, seko man, dod man, nāc pie manis, bet viņš teiks, ej pie Jēzus, ej pie Dieva. Ja? Tas ir tas, tie tie klupšanas akmeņi, ko daudz krīt, un, un tas pamats jau ir tas, kad kaut kādā, ziniet, es ticu, ka, es uzskatu, ka pamatā ir, ir, ir, ir nu nav iepazīt Dieva milstību, katra tā, nu, kristiešiem problēmas, ka viņi, uh, Viņi, ne, viņi nav iepazinuši to Dievu mīlestību tādā ziņā, ka Dievs pa viņiem tiešām rūpējās. Un, ziniet, tā pārliecība par to nāk arī ar gadiem. Kad tu izēji kā kristietis jau desmit gadus, ka tu, jo tālāk es eju, jo vairāk es apzinos Dievs, tā ir tikai tavu žēlstību, ka es esmu, kur es esmu. Tā ir tikai tavu žēlstību. Wow, ja, ja sākumā man likās, man jāstudē, man jālūs, bet pēc gadiem tu redzēsi to uzticamo tava gana roku, kas tev ir vadījis ar visām dzīves situācijām. Bet pamatā tu vienkārši uztur to Dievs. Es tev gribu, es, es gribu to sekot, to pazemību Dievu priekšā. Ja? Un daudziem cilvēkiem, man liekas, tā ir tā problēma, ka viņi pie Dievu nevar aiziet, jo viņam liekas, ka Dievs viņus nepieņem. Ka viņus viņš nepieņem, bet, bet Dievs tev pieņem. Jebkur brīdi tu vari iet pie tā starpnieka. Zinai, ka viņš ir par tevi. Zinai, ka tas starpnieks ir par tevi. Viņš ir, viņa amats ir par tevi, priekš tevis, tev lai tu ietu kā pie viņa, pie kā, augst, pie, kā pie augstā priestera. Un viņš ir par tevi, lai tev, tavas attiecības ar Dievu izlīdzinātu un sakārtot. Tev ir problēmas ar kaut kādām lietām, tu ej pie advokāta vai pie juristiem, kas ir palīdzēs tev tur sakārtot tās lietas. Ja? Nu, tas ir tāds mazs piemērs, bet tā ir, viņš ir par tevi. Viņa amats, viņa vieta, viņa piedarība ir par tevi. Amen? Un tāpēc tu vari iet pie Dieva, tu vari viņam tuvoties, tu vari viņam arī izteikt visu, kas tev ir. Tu vari pie Dieva iet. Otra lieta, kas ir izteiktā sektām, ir izolēšanās. Mateja 5. nodaļa, Mateja 5, 14. pāns. Jūs esat pasaules gaišums, pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta izolēšanās. Um, izolēšanās no sabiedrības, izolēšanās no būtībā tikai mēs, mūsu grupa. Ja? Mēs kaut kur malā tiekamies, mēs ne, ne, nepopularizējam, kur mēs tiekamies, mēs, mēs tā izolēšanos. Tikai mūsu biedri ja, zina un tikai tur ja, izolēties. Izolēties no sabiedrības. Ja, teiksim, uh, kaut kur tiekās, tas ir nu, pilnībā atdalās. Ir arī, es gribētu, ka jūs atvērt Mateja evaņģēlī 13. nodaļu, 24. līdz 30. pantam. līdzība tā ir par kviešiem un nezāli. Um, vēl citu līdzību viņš tiem sacīja. Debes valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā, bet ļaudīm guļot nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā un aizgāja. Un kad labība augu metās vārpas, vārpās, tad parādījās arī nezāle. Tad nama tēva kalpa pie tā piegājuši sacīja, kungs, vai tu neesi labu sēklu sējis savā tirmā, no kurienes tad radusies nezāle? Un viņš tiem sacīja, to ienainieks darīs. Tad kalptam sacīja, vai gribi, ka mēs ejam to izravēt, bet viņš sacīja, nē, ka jūs nezāli ravādam neizplūcat reizē arī kviešus, lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam. Un pļaujamā laikā es sacīšu pļāvējiem, salasiet priekš, pa priekš nezāli un sasieniet to kūlīšos, lai tos sadedzina bet kvieši sakrājāt manā šķūnī. Izolēšanās, apslēptība, izolēties. Ja? Tas ir aiziet prom. Šeit arī par to sēku tā līdzība ir tāda, kad ir, ir, ir neredzama, ir, ir, ir sākņu sistēma, ir kaut kas, kas ir neredzams, ja, teiksim. Un, un vislairāk tums valstība darbojās tieši tad, kad ir ir apslēptība. Ja? Kad ir, kad ir uh, visvairāk viņi, viņi spēja panākumus iegūt tums valstību, tad, kad ir noslēpums, tad, kad ir tums apklāts. Ja? Uh, Tas ir tas, ar ko visvairāk ir darbojās. Un es esmu redzējis, ka, teiksim, bija viena tāda izteikta, nu, ļoti liela traģēdija Amerikā. Uh, viens, kad viņi bija sāka ļoti laba, ļoti spēcīga, tad notika tā viena kļūda, sāk pielūgt to vienu līderi, vitīgi, ka viņš ir tas lielais dievs, dievu izpastam. Viņš arī sāk jau pasludināt par sev kaut kādas lietas, un tad, nu, tā kā visa tā pārējie kristieši, tā kā, uzdev jautājumus, sāk uzdot jautājumus, un tā kā, nu, gāja arī pie tiem cilvēkiem un saka, nu, jūs, jūs redzat, Kur tas ir Dieva vārdā? Nu, gāja uzdot jautājumus. Un ko tas mācītājs darīja? Viņš, šek, viņš savā draudz sasauc pilnsapulcs, viss, viņam bija kaut kā 3000 cilvēku draudzē, nu, aptuveni. Viņš sasauc pilnsapulcs, viņš viņiem saka, mūs ir sāku svajāt, nu, sagroz Dievu vārdu, tur pilnīgi, nu, to dievkalpojumu bija arī dabūjuši cilvēki, nu, pēc tam parādīja, šak, mūs sāk vajāt, mums ir jāiet, mums jāatdalās no šīs pasaules, mums ir jāiet. Un viņi vienkārši, viņš paņēma vispirms, tad tur draudze, viņš saka, mēs zinām vienu salu, esam noskatījuši un, un, un tur tur vispār prom, neviens cilvēks tur vispār nav, mēs viņu pirksim, mēs viņu esam nopirkuši un mēs tur brauksim, ja? ziedojiet naudu, viņi nu, tikai kaut kādu laiku, ja? un tad būtībā viņš to visu drauz, ka viņš pateica, mēs braucam tur, viņš to norganizē, un cilvēki, tā kā, nu, aizbrauc arī līdzi, un pēc tam bija masu slepkavība, viņš vienkārši viņus viss noindēja pēc kaut kāda laika, ja, un tur bija turējuši gūstā cilvēks, tur bija traks lietas vienkārši tas, kas tur bija noticis. Bet tas pamats ir, ka mums ir jāizolējās, mums ir jāiet prom no šīs pasaules. Nedrīkst. Pilsēta nedrīkst būt apslēpta, kas ir kalna galā. Mums, ne, mums nav ko slēpt. Amen, draudz? Mums nav ko slēpt. Skatās dievkalpojums, nāciet. Es vienmēr saku cilvēkiem, kas saka, jūs esat sekta, es saku, nu atnāciet. Atnāciet. Ja negribat atnākat mājaslapā, varat apstīties dievkalpojumu, nu paskatieties. Atnākat, atnākat desmit cilvēki, neviens jūs tur desmit tad nevarēs sasiet, viens no jums vismaz izdosies aizbēgt, ja, tad paziņot policijai, ja, vai nu, nu nākat, nav mums ko slēpt. Un visvairāk es esmu pateicīgs Dievam, es arī, nu, tādā ziņā, ka Dievs mums ielic tieši pilsētas laukumā, pašā centrā. Šī vieta ir ļoti taut, kuldīga, šī ļoti aktuāla vieta daudzās jomās. Viņi šeit apgrozās, viņi zina, viņi dzird, viņi, viņi, viņi mums nav ko slēpt. Ja, tā kā nekad nevajag slēpt un nav jāizolējās. Ja. Mums nav jāiet tagad, ja, braucam tikai tur. Ja. Mēs tikai, ja. neviens nedrīkst ienākt. Tad tur tiek pārbaudīts pases dati, kuri ir un kuri nav, un mēs izolējamies. Tas, tas nav pareizi. Tas ir kā signāls, ja, kad ja kāds tev tā saka, tad tu, paldies, visu labu. <laughs> ja. tā kā, nu, tas ir tā, no tā uzvarēs. Nākamās divas lietas es tā kopā saliku, bet viena tāds instruments, ko viņi lieto, un ko arī es jums, tas ir ļoti spēcīgs signāls, un es jums iesaku, nekad tā nedariet. Tā ir publiska grēka nožēla. Publiskas grēka nožēlas dievkalpojumi tā saucās. Nu, ja? Vadītāji ar dažādām rakstvietām spiež cilvēkiem izsūdzēt grēkus publiski visiem. Un visu. Ja? Visu ir kādas lietas, ar ko mēs katrs cīnamies. Saprotat? Un uh, ar to, ko es cīnos, uh, um, tā dievu gudrības es redzēju tā, ka nevienmēr vajag stāstīt visiem. Tas, kad nedrīkst būt apslēpts, tā ir patiesība. Ja netur apslēptībā neko, ja tu ar kaut ko cīnies, uh, kas ir grēšana, tu zini, ka tas ir pilnīgi nepareizi. Tu nedrīkst to turēt apslēpību. Meklē kādu cilvēku, kam to ir izstāstīt. Tam nav jābūt tikai mācītājiem. Halo? Tam nav jābūt tikai o, lielam dievu vīram, bet kam tu izstāsti, tu, izdā, tu padalies, ka kāds zina to. Nezinu, vienalga, tev domas kaut kādas sātnis domas, piemēram, nomāca vai kaut kas, ko tu cīnies. Vienalga, tu, tu nedrīk neslēp to, grēku neslēp. Ja? Bet viņi spiež uz ko? Viņi spiež uz to, ka Viņi spiež, nu, kad draudzēji, ir jāizsā, jāizsūdz visiem, visiem, visu, ar ko tu cīnies. Un saprot, kāpēc nav jāstāst visiem? Tāpēc, ka iespējams tu nemaz nespēji nest to, ar ko es cīnos. Un tad beigās ir, pirms kam tu man to stāst? Es to tagad redzēt negribu, ja? nu, iedomājies. Nu, tāpēc ir tā, ka lūdz Dievam, Dievs atklāja, ne, nav tā, ka tu visiem, ā, es cīnos tur ar to un to, tu ej visiem, čaus, es cīnos ar to un to, ko tu saki, ja? Tas nav jādara. Tas nav jādara. Tas nenozīmē, ka tu slēp to. Saprotat to balansu, ja? Tu neslēp, bet tu arī nav visiem to jāstāv šeit. Katrs vēdien mēs tagad mikrofonu, nu, ko tu ar cīnies tad? Tūlītais tā nāk, tas instruments, tas ir instruments, ko viņi lieto. Cilvēki, kas ir, nav svētā, nestaigā. Ja tie, tie cilvēki. Instruments ir, tas publiski grāk nožās instruments ir tikai instruments, lai iegūtu kontroli. Kontroli Kontrole ir nākošā lieta. Kontrole. Uh, kontrole pār visu. Viņi grib kontroli pār tevi. Un ja viņi iegūst tavu cīņu, ar ko tu cīnies, ar tavu vājāko punktu, ja viņi iegūst atslēgu uz to, un ja tā atslēga nonāk nepareizās rokās, tad tas cilvēks sāk, var sākt tev kontrolēt. Un tas ir pierādies ļoti izteikti. Es jums pateikšu piemēru. Es es gribu uzreiz pateikt, jūs ne, nepareizi to nesaprotat, bet kad es atgriezos, tikko es atgriezos, bija tā, ka man bija kristieši, kas man bija apkārt, pateica, ka katoļa baznīca ir tā, kur ir patiesā baznīca un ej tur. Un es pilnībā no augšas piedzims traks pēc Jēzu, vienkārši totāli izmainīts, <laughs> vienkārši mīlu Jēzu, viss, man neko nevajag dodēt man kalpot, es mīlu Jēzu vienkārši visur, kur ej Jēzus, Jēzus, Jēzus vienkārši pilnībā izmainīt dzīvi, nu tā kā Diev, nu tā novērtēšana, slavu Tev Dievs par to, ka Tu man izglābi. Un es sāku iet un, un man bija tā, ka es vis, tajā laikā tas ir unikāli bija. Nav tā, ka tas nav arī tagad, bet uh, tagad vienkārši es, es esmu iemācījies iet pie Dieva un žā, nožēlot, un es iemācījies arī iet pie cilvēkiem un nožēlot un nu, izstāstīt, ja? bet tajā laikā man bija par katru grēku, es vienkārši trīcēju, es skrēju pie Dieva. Ja, es vienkārši viņiem sūdzēju visu, ko es atcerējos, vienkārši Dievs. Un tad tur tie, nu, katoļu mācība ir, kas ir arī cilvēki izgudrot mācību, ka viņiem ir grēksūdzes, ja, ir kabinetiņi, ja, tie, kas viņiem tur jāiet, un tur tāds, tu to priestat kā tikai ausi redz, ja, un tu viņiem stāst visu. Un tad bija tā, kad es cēlos piecos, bija pus sešos bija mise. Es braucu uz misi, pie, pus piecos man bija tur, es vienkārši gribēju Dievu, es braucu katru rītu. Un tu iedomājies, nu, tur piecos ir kādas piecas, nu, es saucu pa tantiņām, ja, piecas tantiņas tur ir un es, ja. Un ir grēk nožēla. Nu, protams, nu, priestarim nav daudz jāmin, ja, kas es esmu, ja. <laughs> nu, teiksim, viņš, nu, tā, protams, tā mācība tev ir jāizstāsta viss. Ja, viss tev jāizstāsta, jo viņam arī tā mācība ir, kad um, uh, viņi noliedz to, ka tev ir oriģināla grēks iekšā. Nu, ka tevī, tevī cilvēks, vecā daba, ja, kas nomirst tikai ar Jēzus Kristus otru atnākšanu, kad tu būsi pie Dieva, tad nebūs vairs ja, tā tendence grēkot. Viņi to noliedz. Viņi saka, tu esi pilnībā svēts. Ja tu esi sagrēkojis, tev vajag nožālot, un tad tu iztīries, Dievs tev no jauna nomirst par tevi, nu, caur to misiju, jā, no jauna nomirst par tevi, visu laiku šī upurēšanās. Un tur uh, nav tik naivi katrā ziņā, ko es gribētu teikt to, ko viņi māca, bet mm, diezgan ļoti tālu no patiesības. Bet tās pamatlietas. Un, un es atceros, kad tas priestars, viņš es viņam sūdzēju tos grēks, un interesants lietas notika uzreiz. Un es sūdzēju visu, ar ko es cīnos. Ja? Neprecēts puisis. Ja? Uh, <laughs> es sūdzēju visu. Un interesants lietas, viņš pēc kāda laika tā neitrāli. Šur tur viņš saka, Matīs, es jūtu savā sirdī, ka tev nav, nu viņš tā neteica tā, viņš teica, tev ir ļoti minimāls izredzes tikt līdz galam. Nu, nu tā, viņš tā, nu, nu, es jūtu savā sirdī un tev ir tāds minimāls, es tāds, huh, nu tāds vispār šokā. Kā? Un viņš saka, nu, bet ir celebāta ceļš, nu, kā, priestaris, nu, mūks, kāps, kur tu vari tā kā, tad tajā ceļā tu vari. Uh, Nu, vienu dienu viņš neitrā, oh, es braucu uz semināru, skatoju semināru, brauks līdz, es tev nomaksāšu ceļu, braucam. Un tāpat, ko tu darīsi? Un, un pamazām, pamazām viņš saka, nu jā, nu tev, tev, nu tev gan, nu, tu gan, nu, es nesvēts, vai, nu viņš saka, nešķīstība, un, nu, nu. un es biju sapratu, ka tas bija, tā bija, tas, ko viņš ieguva pār manīm, bija kontrola. Ja? zinot man sāpīgāko punktu, viņš to sāk izmantot. Es saprotiet pareizi, es negribu, vienkārši tas ir tas, ko es ievēroju. Uh, bet būtība tāda, ka es pēc tam, pēc kādu laiku, tūlīt pēc tam, es vienkārši, man Dievs ieveda Dievu vārdā, kur es izlasīju, kā man rīkoties ar visām tām lietām. Ja, kā man rīkoties, un es iegūju brīvību pār tām lietām. Bet nebija neviens cilvēks, kas man kontrolē. Un redziet, pēc tam publisko grēkšot nožēlas dievkalpojumiem, tie dievu, nu, kas ir tie vadītāji, ja, viņi, uh, protams, ir svēti, ja, nu, pašsaprotat, ja, viņi, protams, noliedz visus, ko, ar ko viņi cīnās, vai kaut kāds problēmas, kas viņiem ir. Un viņi sāka lietot to, lai kontrolētu cilvēkus. Un, ziniet, un tā kontrola aizgāja pilnīgi pat tālu. Cilvēki makos, ja, cilvēki ģimenēs, ja, uh, vīri, kas esat šeit, jūs esat savas ģimenes galva. Ja? Jūs esat. Un neļaujiet nevienam, ir, ir jūsu māja, ja? tā ir jūsu teritorija. Un lai kāds tajā teritorijā iet, ir jābūt atļaujai. Ja? Tāpēc arī, teiksim, man bija tāda stipra mācība, uh, kad neļauj, nelien, nekad nelien kontrolēt to, kas nav tavs. Tāpēc arī kā vadītājiem tas arī tāds ļoti liels brīdinājums nekontrolē cilvēks. Un izteikti kontroli arī nāca pār finansēm, pār visu, kas vīram, kas ir turpat pilnīgi aizgāja, pilnīgi, pilnīgi, pilnīgi gailīgi garām. Kontrolē, cik tev ir nauda jādod, kas tev jāsaka sievai, kas sievai vīram jāsaka, pilnīgi kontroli. Kā Dievs tai paredzējis. Tas ir, lai tas tev ir kā signāls, ja kāds cenšas iegūt kontroli pār tev, vadīt tev, kontrolēt, jā, pilnībā teikt, darīt, ko, kas tev jādara Tas ir signāls. Dažas lietas Mateja evaņģēlī 20. nodaļa. Un 25. līdz 26. Bet Jēzus pieaicināja tos un sacīja, jūs zināt, ka valdnieki ir kungi pār tautām, lielie kungi tās apspiež, bet pie jums tā nebūs būt. Bet kas no jums grib būt liels, tas lai arī jūsu sulainis. Un ja kas jūs starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūs kalps. Tā, ka cilvēka dās nav nācis, lai viņam kalpot, bet viņš kalpot un atdot savu dzīvību kā atpirkšanas maks par daudziem. Valdnieki cenšas kontrolēt un pārvaldīt, bet tas nav, lai nav pie mums. Ja? Mūsu vidū, lai nekad tā nenotiek. Tā ir kaut kāda kontrolēšana. Ja? Neļauj, neļauj ja tu jūti nepareizi kontroli, ja tu jūti, ka tev nav dot izvēli, iz, iz, nu, iespēja izvēlēties vai pašam pieņemt lēmumu, ir tīpaši, kas attiecās ģimenēs, ja? Tev nav, ja tev vadība, garīga vadība neliek to, neļauj to darīt, ja? tad tas, tas ir signāls, uzmanieties, ja? Vienkārši neļaujat nekad, jo Dievs ir tas, kas jūs vada. Un pirmā Pētera vēstule vēl, piektā nodaļa, 1. Pētera vēstule, 5. nodaļa, no 2. līdz 4. pantam. Otrā līdz 4. pantam. Ganiet Dievu ganāmo pulku, kas ir jūsu vadībā. Valdī, vadībā. Nepiespiesti, bet labprātīgi, kā Dievs to grib. Nedz arī negodīgas peļņas dēļ, bet no sirds. Nekā tādi, kas grib valdīt pār viņiem piešķirto daļu, bet būdami par priekžīm ganāmam pulkam. Ne, ne tādi, tas ir, kā Pēters uzrunā vadītājs, viņš saka, nevaldiet. Viņš būtībā saka, nevaldiet pār tiem cilvēkiem. Jo redz, tev gal galā ir pašam jāuzņemās atbildība par savu ticības dzīvi. Ja? Tev pašam ir jāpieņem, tev pašam ir vienkārši jāpieņem lēmumu. Nedrīkst neviens tavā priekšā, tavā vietā to darīt. Nedrīkst, neļauj. Ja? Tāpēc arī viņš saka, tas, ko mēs varam darīt, mēs varam ņemt kā piemēru teiksim, ja Dievu vadītāji iecelt, tu vari ņemt kā piemēru, bet lēmums tev ir jāpieņem. Ja? Un tā kontrola sākās drausmīgi, jo beigās tad arī tos cilvēkus sāk kontrolēt un viņus vienkārši aizvilka pilnīgi, jo tās savās tumsu prātos aizved. Um, Hozejas grāmatā jums nav jātver tur, bet uh, Hozejas grāmatā ir tāds raksts, ka Dievs saka, man tauti iet postā neziņas dēļ, atziņas trūkuma dēļ. Ja? Pie viņiem nāk vadītāji, kas viņus vada pilnīgi prom no manis, pilnīgi, pilnīgā pazušanā vada. Viņi paši nav atzinuši, viņi paši nav atzinuši. Viņš saka, tāpēc, Kristē, tev ir atbildība meklēt Dievu vārdā patiesību. Tev ir atbildība. Meklēt, lasīt, skatīties pašam. Tev ir resursi, kurus tu vari izmantot, tev ir tas jādara. Ja? Jo tiklīdz tu to pamet, tiklīdz tu, tad, tu, tad beigās tev nav, un tu sāc vienkārši paļauties uz cilvēkiem, sāc paļauties to, lai viņi tev vada. Nevis, protams, mēs esam varbūt, jā, tur stipri vai spējam, vajadzīgs iedrošinājums, un tas ir tas, pie kā tu var nākt, un lūk, pat, lai pat tev aizlūdz, lūk, pie, neiet tikai. Saprotat, mēs, nu tādā veidā, ka tas ir tāds balans tajā visā. Ja? Vēl viena piektā lieta, ko es gribētu arī nobeigt, ir uh, vadīšana ar bailēm. Neļauj nekad, lai cilvēks tev vada ar bailēm. Nu, draud ar elli, draud ar viskaut ko. Ja? Nekad nepieņem lēmumu balstoties uz bailēm. Nu, Jo tas arī bija milzīgs instruments, ka viņi rakstus ņem tieši kaut kāds konkrēts izvelk no konteksta un biedē cilvēks. Un, un bailes, starp citu, ir ļoti milzīgs instruments, ko izmanto ļoti daudz valdītāji ne tikai kristieši, bet arī vispār izmanto bailes. Mārketinga eh, speciālis izmanto bailes visu kaut ko par zaļām gāzēm, par visu kaut ko par ēvielām, par visu kaut ko. Biedē cilvēks, un tas ir bailes, ir tāds brīnišķīgi, kad cilvēks ir nobijies, viņš ir spējīgs daudz vairāk nekā viņš tad, kad viņš ir mierīgs. Viņš ir, viņš traks vienkārši, viņš daudz tādas lietas var darīt, ko viņš normāli nedarīt. Neļauj, lai tev vada bailēm. Esi stiprs Dievā. Nu, tajā ziņā, ka saņemies to drosmu, pieņem to Dievu, ka Dievs tev mīl, Dievs ir tevi, ja? stiprinies, stiprinies, Dievs nav tev atstums, lai vai kā tev iet, viņš nav tev atstums, un tu vari iet pie Dievu, tas ir tas, kas tev vienmēr, tas ir kā likums, ja tu esi pakrits nākošā dienā, ej pie Bībeles, lasi, tuvojies Dievam, nedomā, ka Dievs tev tagad atstums un visu to es izsmēls viņa žālstību, tu to nevar izdarīt, neticība ienāk sirdī, ka mēs grēkojam, jo mēs vairāk neticam, ka Dievs man var atkal piedot. Saprot? Bet tu vari individuāli tuvoties Dievam, tu to vari. Un tev nav jāuzvelk kaut kāda maska, tev jau, nav jādara konkrētas kaut kādas lietas. Tavs laiks ar Dievu varbūt braucot kaut kur, kur tu vari, vienkārši tuvojies Dievam, ja? Nav tādas formulas, tāpēc tas ir tas, ko neļauj nekad, lai cilvēks to vada ar bailēm. Nekad nepieņem arī lēmums ar bailēm balstoties. Ja, ja tu esi kādā dievkalpojumā, ir varbūt nopietnas vārds, ir kaut kādas lietas, tu tajā brīdī ne... Uh, es atceros, mums bija Bībeles skolā. Uh, tāds viens dievkalpojums, kad man visiem mums bija māca stāvs vienkārši. Viens dievu vīrs atbrauc kā nodeva, ja? kā nodeva, likās, fāks, tūlīt būs Jēzus. Vā. Mēs vienkārši, es tur tāds gāju ārā, vienkārši mēms, galīgi. Uh, Es domāju, nē, viss ir jāiet gavēt, lūgt visu nakti, un vienkārši likās, nu, viņš tā ritīgi nodev. Vai mēs ejam, man tas istabs biedrs un man tāds labs draugi, divi tā saka, ejam, ejam uz uh, saldēm ēst. Nu, viņi tādi, nu, vienkārši, ejam saldēm ēst, tas tāds vienkārši, ko jūs dārāt? Ko jūs dārāt? Kādu saldējumu tu nedzirdē? Viņš saka, nomierinies. Nu, viņš vienkārši man iemācīts ar to tādu, ka ja arī nopietnas vārds, es nezinu, ka Dievs tagad ir uzvilcis, jo tādu, nu, ritīgi ļauns tagad pret tevīm. Ā, nu, tev tūlīt. Es atceros tā brīvība Dievā, ka Dievs, jā, tu nāc atpakaļ, tu nāc otru reizi, bet tu esi solījis, ka tu man arī sagatavos, ka tavu līga, tavu draudz būs grēzna, iz, iz, tīra, izpušķota, nu, saprotat? Uh, Un tāds miers ienāk, es redzēju viņos to, to paļāvību uz Dievu vienkārši, ka viņi nepieņem lēmumus uzreiz kaut kāds, viss, es tagad gavēšu, tāpēc, ka tu dzirdēji kādu nopietnu vārdu, nebaidies. 365 reizes Bībelē rakstīts vārds, ap to vārdu, nebaidies. Tas ir katrai dienai tev Dievs saka, nebaidies. Tev nav jābaidās. Pēdējie laiki, o, antikrists, o, tev nav jābaidās. Ja es saku par tām pēdējiem laikiem, zinu, ko viņš saka? Viņš saka, celiet galvas uz debesīm, jo uz pestīšana nāk, priecēties. <laughs> Saprotat? Viņš, viņš nāk pēc tevis. Viņš nāk nevis, lai tev ja, visus jūs tur, bet viņš nāk, lai pēc tevis. Viņš tagad gatavo tev vietu. Ja? Viņš nāk pēc tevis. Tas, kas tev ir jādara, Jēzus saka arī, viņš saka, tas, kas dara nešķī netaisnību, lai turpin darīt. Bet tas, kas dara taisnību, lai dara taisnību. Turpin meklēt Dievu. Turpin vienkārši darīt. Turpin, cik tu saproti, Dievs, cik es esmu pareizi tev saprotu, es tev sakoju. Palīdz man, ja es kaut kur es nepareiz, tā kā Dāvids, tu uzdrīksties Dievam teikt, tu vari uzdrīkstēties Dievam teikt, Dievs izmeklē man sirdi. Un ja tur kaut kas ir, es, es kodīgi pasaku, Dievs, es nezinu, kas tur ir kaut ko es varu nodefinēt, bet kas tur apakšā, kāpēc es rīkojos, kā es rīkojos, kāpēc tas tā ir, kāpēc tas tā nav. Tu vari droši teikt Dievam, Dievs izmeklē manu sirdi. Izmeklē manu sirdi un pārbaud manas īkstas. Un ja tu kaut ko atrādi, Dievs, vēd man uz parast, pareizi ceļu. Tā ir arī ļoti, ļoti bīstam lūkšana. <laughs> Kad Dievs sāk izmeklēt, nāk, vilkt ārā lietas, ā, tad paliek trāki, jā. Ja? Bet nebaidies, es iedrošināts vienkārši šodien. Un, un, un noslēdzot, es arī gribu tev iedot vienu instrumentu arī vēl. Saprotiet, šī tāda nu, bībeles studijas, es ceru, ka jums palīdzēja kaut kādas lietas saprast. Tas ir būtībā, kas ir nu, sektu konkrēts piecas lietas, kā ir darbojušies šie līderi, ja, kas jums tā kā, nu, lai jums palīdz, esat paņemiet to kā ierots, ja, lai jūs neviens nepieviļ. Ja. Un tas instruments galvenais ir šis Dieva vārds. Un svētais gars, kas tev spēja atklāt, Uzliec roku uz savas krūtas. Tagad, lūdzu, svētais gars saka, ir manī. Un viņš spēja mani mācīt un vadīt. Amen? <laughs> un, un, un viena lieta, kas ir arī vēl viena lieta, ļoti, ļoti tāda uzmanies no cilvēkiem, kas nāk pie tevis slepus, Dievu vārdā, ja, no malas, un saka, pirmais, ko viņš saka, Filip, naču. Paldies. Viņš vienkārši Dievu vīrs ir tiks. Viņš saka šitā, nu stāv tagad, tu esi, viņš saka, pirmkārt, tas, lai paliek starp mani tevi, ja? Bet tu esi ievērojis to tur brāli, nu tas, kas tur sludina. Tu zini, ko viņš dara? Bet tikai starp mums, lai paliek, ja? Nevienam to nesaka, ja? Starp citu, es trešdienās rīkoju bībeles studijas. Nu, jums jau ir tāds vārds, jā, bet man bībeles studijas. Mums tur Dieva spēks. Nāksi? Bet starp, starp, starp. Ko jā? <laughs> Ko jā? <laughs> Ko jā? <laughs> Paldies. Um, kā es vēl vienu tēmu izstudēšu, es šodien to nedarīšu, to gribēju daļai, bet es sapratu, ka arī vēl vienu bībeles studiju vai nu uzrakstīšu, vai ja būs par vilkiem. Tie, tie cilvēki, kas staigā ar nepareiz gāru, es viņus sauc, ar nepareiz gāru, un kas rada šķelšanās. Un pirmais, ko viņi darīs, vienmēr viņi nāks pret līderiem. Ja? Un tur arī ir septiņas lietas, ko vajag darīt, un pirmā lieta, ko tu var darīt, un visspēcīgāk, ko tu var darīt, uzreiz, kas ir jādara. Ja? Ejam pie viņa. Naču, ejam, parunāsim par šido. Ejam. Tas ir, ja tev kaut ko kāds saka, pirmais jautājums uzdažais, tu, tu ar viņu esi par to runājis. Un ka, pirmkārtam tu var prasīt, kāpēc tu man to saki? Kāpēc tu man to saki par to cilvēku? Tu pie viņa esi bijis. Ā, es varu šito informāciju pārbaudīt ar viņu, ja? Ā, nē, varbūt labāk, reku viņš ir aizējām, aizējamsim kopā pie viņa, un tad tu redzēsi, ka viņš būs... <sniffs> Jo ir vilka, vilka gars tas saucās. Nu, ne gars, bet tas ir cilvēks, kas darbojas vienkārši ar nepareiz gari, un viņi nāk kā vilki vienkārši plosīt ganāmo pulku. Viņi nāk, viņi ko viņi darīs, viņi izolēs tev, cens, centīsies izolēt. Tā kā, nu, par to es arī atsevišķi, tā arī ļoti spēcīga tēma, kas arī palīdzēs, jo ļoti spēcīgi arī Latvijā tas darbojās izteikt, kur ir cilvēki vienkārši, kas nav, nekur nepieder, staigā no draudzes uz draudz. Dieva lielie vīri, Dieva lielie spēki. No pilsētas uz pilsētu un vilina vienkārši cilvēks aizved pilnīgā postā. Amen. Es gribētu, ka mēs varētu piecelties. Lai Dievs tev dod spēku un, un lai Dievs tev vada. Patiesība ir vienkārši un Dievs ir tas, kas atklāja patiesību un Dieva vārds ir patiesība. Jēzus ir patiesība un viņš ir dzīvs. Ja? Un, un, un, un tu vari tāpēc arī nebaidies un uh, Dievs tev var vadīt un, un, un, un nebaidies. Ja? Un, un šās lietas paņem un lai tas tev palīdz. Um, lai tas, mans iedrošinājums, lai tas tev palīdz vienkārši atšķirt to patiesību Un, un, un, un ja tu ierauc kaut kādas lietas, uzreiz konkrēti atmet, nes, nespēlējas. Ja tu redz kāds, kas kaut ko dara vai tā, vai jebkuru brīdi, un nu kā Dievs, ja varbūt mūsu draudz viņš paceļ, vai, vai vienalga mēs aiziem, ja lielais Dievs spēks, ja, tad jau jebkur brīdi, ja tu esi tajā draudzē vai kaut kur tu esi, kur tu sāk paaugstināt cilvēks vai kaut kādas lietas, tas, lai tev ir kā signāls uzreiz atkāpiet. Nu, nevis atkāpies, bet vai nu ej pie tiem cilvēkiem, kur tas ir Dieva vārdā meklē. Uh, prasa, un ja tie cilvēki neatzīst to vai vēl vairāk sludina to, tad vienkārši tevi ej ārā izēj. Ja? Tas tavs drošības dēļ izēj. Vienkārši, lai, lai, nu, jo tā atbildība gal galā, ziniet, beigās debesīs nebūs. Tu nevarēsi teikt, jā, bet mācītājs tas un tas to un to sludināja. Dievs teiks, mm, noliec nos, tā atbildība ir tev. Un tevi ir svētais gars, kas tev spēja pamācību. Viņš to teica, ja es to solīju. Es došu, sūtīšu mierinātāju, kas būs ar jums un jūsos. Viņš jūs mācīs gan par grēku, gan par tiesu, gan par taisnību. Viņš jūs mācīs. Ja? Tā kā nepaļausimies pārāk daudz, nepaļausimies, neliksim savus cerības uz cilvēkiem, kas ir vienkārši būs nelaimīgs beigās. Paļaujums, paļausimies uz Dievu. Bet lūgt, Jēzu, paldies Tev! kungs Dievs, kad jebkur brīdi, ja mums ir jābūt Dievs, jebkur brīdi Dievs gataviem dalīties ar to mūsu pārliecību, kāpēc mēs ticam, kā mēs ticam. Un paldies Dievs, kad, kad tu vādi Dievs, tu nevadi kaut kādos nepareizos, slēptos, apslēptos veidos, bet ka tu vedi ar patiesību, ka tu vedi ar, mīl, vadi ar mīlestību, Un kad ir caurspīdīgums, Dievs, ka tu to dari. Nav nekas apslēps, nav nekas noslēpumains, mistērija, Dievs, tas nav. Es lūdzu Dievs par šo draudzi, es lūdzu kungs par šiem cilvēkiem, kas klausās. Es lūdzu Dievs, ka tu visus mūs radītu un veidot par tādiem teviem sekotājiem, kas neskrien pakaļ zīmēm, brīnumiem, cilvēkiem, bet kas seko tev individuāli un arī viss kopā. Svētais gars, es lūdzu, ka cilvēks šeit, ka mēs ik viens ar vien vairāk un vairāk tavu balsts sadzirdēt. Jo tu vienmēr runā. Nav tā, ka tu nerunā. Tu vienmēr runā, bet vai mēs spējam sadzirdēt? Es lūdzu, ka tu mūs vadītu visā patiesībā kā draudz, ka mēs nekad neaiziet nepatiesībā, ka mēs nekad nepielūgt mācību vai mācītāju vai kādu atklāsumu, Dievs, ka mēs vienmēr palikt tie, ka mēs būtu tie cilvēki, es to lūdzu, Dievs, ka mēs būtu tie cilvēki, kas balstam visu savu cerību un savu pā, pā, pārliecību Tavā vārdā, Dievs. Nevis kādas rindas, kas ir starp rindām, Dievs, bet kas ir vienkārši balts uz melnu, kas ir rakstīts. Es lūdzu, Dievs, ka Tu mums dod tādu gudrību, Dievs, mums visiem, ka Tu mūs sargāt no šiem, šajos pēdējos laikos, šajā laikos, ka mēs dzīvojam, ka mūs neviens nevarētu pievilkt, aizvest mūs no patiesības. Ka neviens mūs nevarētu pievilt un ka mēs nevarētu būt aizvilkti prom, Dievs, no ne, uz nepatiesību un prom no Tevs. Kungs Jēs, Dievs svaidi, Dievs mūsu katru. Lieto mūsu Dievs un dod mums gudrību un skaidru redzi. Skaidru redzi. Skaidru un šķīstu sirdsprāt, Dievs. Atpazīt, atšķirt labu no ļaunu. Atšķirt, Dievs. Es lūdzu Dievs, kungs, arī šeit par vīriem, ka mūs darīt par stipriem ģimenes vadītājiem, Dievs, pārliecinātiem Tevī, Dievs, pārliecinātiem, ka mēs nebaidītos, ja mums uzdot kāds jautājums par to, ko mēs ticam, ka mēs zinām, jo mēs esam saņēmuši no Tevis, Dievs, ka mēs esam pārliecināti, mēs stāvam uz Tavu vārdu, pazemībā, žēlstībā, Dievs, bet mēs stāvam, Dievs. Es lūdzu, ka Tu mūs tādus veidot, Dievs, Dievs, Ka mums nebūtu jābaidās vai jāuztraucās, ka kāds mums varētu pierādīt kādu, ka mēs nepareizi kaut ko ticam, Dievs, ka mēs meklētu tavā vārdā. Ka mums nevarētu neviens nepareiz mācības vēja aizpludināt, kaut kur aizvest prom, bet ka tu mūs noturētu stipri uz patiesības ceļu, Dievs. Kas ir šaurs ceļš, Dievs. Es lūdzu pat ģimenēm šeit, Dievs, ka tiešām būtu stipri nami ar garīgiem vadītājiem ģimenēs, Dievs kas spēja svētāja garā staigāt, kas spēja atšķirt labu no ļaunu. Cel mūs, Dievs, par drosmīgiem vīriem tēvs un arī par sijām es lūdzu, Dievs, ka tu viņas celt no caur saviem vīriem, Dievs tēvs. Un es tev pateicos, Jēzu, un svētīgi mums šo atlikušo laiku, Dievs, un ļauj mums lietot tavus garīgos ieročus, tēvs, to, ko tu mums dod. Lai mēs varētu arī cīnīties pret netaisnību, cīnīties pret nepatiesību, Dievs. Jo nepatiesība vienkārši ir nespējīga pret patiesību. Viņi neko nespēja izdarīt. Meli nespēja uzvarēt patiesību. Kad patiesība nāk, meli izzūd. Es lūdzies, ka mēs mīlētu, cienītu, atpazītu, zinātu patiesību, Dievs. Kas ir patiesība? Jēzu vadi mūs visā patiesībā, Dievs. Vādi mūsu Dievs, vādi mūsu kungs. No šīs dienas turpmāk, Dievs, kungs, kamēr mēs esam šeit ielikt kuldīgā, Dievs, ka mēs šeit vienmēr būtu par patiesību, Dievs. Lai arī citi nāk pie patiesības atziņas, Dievs. Caur mūsu dzīvēm, Tēvs, es Tev lūdzu. Paldies Tev, kungs, Jēzus. Es lūdzu par katru vienu, lai neviens nekad netikt aizvilts prom. Neviens, lai netikt aizvilināts prom, Dievs bet lai Tu mūs visus nosargā, Dievs. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen.